Ebikorwa esura ya mukaga Ombirebyo olwabaikiriza ababaireni beyongero mu rubara abayahudi abagambaga orugiriki bajojobera abayahudi abagambaga oruyahudi okwo entumbu azabo batali kuzifao omukubaga birebya abulikiro ebyo ababaireni betaga Entumwa 12 zetaba ikiriza abona hamo babagambira bati tikisaine alichwe kusiga kulanga kigambo kya ruwanga kugya kugabira bantu kya kulya arwekyo barumna baitu omulinywe muronde mwabashaija mushanjwa abaine ibaralirungi abaijwire moyo mtakatifu nobumanyi abo turakwasa omurukogu itwamani turagateeka akushomenshala nakurange kigambo Ebyo bagambire ebyo bishemerera embaga. nikwo kuronda Stefano omuntu ayijwiro kwesigana moyo mtakatifu na Filipo na Prokoli na Nikanori na Timoni na Parumena na Nikorao omunyamahanga ayatabukaga Antiochia kandi akaba atahire juba omudini y'abayahudi abo baronda aba babateka omaisho gentu Entuma kaza amazire kushoma inshara zibataye mikono. Ikigambo kya ruwanga kiyongera kuranda abayikiriza muri Yerusalemu beyongera muno omurubara nabakwani bangi bayikiriza akimo. Stefano akabaino mugisha gw'amani nobushobora. N'abantu abakolere bitangazo nobubonero bw'amani. Aho abayahudi abandi abarugire omusinagogi eyayetwaga sinagogi yobwegerere omulyabo alimo abayahudi abakirene na Alexandria bamusimbalira nangu bema nabayahudi abakirikia na Asia beko mabanka nawo Yoka Stefano akagambisa obumanyi n'amaani ga moyo kityo tibashe boire kumusinga irwo bagenzire bweshereke bakoya abantu bati tumulire nagambe bigambo byo kulogotali musana ruwanga beyongera bajugutiriza abantu nabagurusi nabege saba mateka bamuzinda bamukwata bamutwaro mu rukiko bamwangirira bati omuntu wo gutali kurekera kurogotali rwensinga ntakatifu na mateka ga Musa tumulire na gambo kwa Yesu wa Nazareti alikuja kukambura rwensingegi ashuba indure nemicho eyo musaya tusigire ababa ari bashuntamiro mu rukiko batangalira Stefano kubono okwo abuso ya shisho mu malaika